Բարևի հետ մատիկ միմյանց բարության գոնը մեկ հյուր է փոխանցեին, աշխարհն ավելի խաղաղ կլիներ։ Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյում կնդիրներին։ Հետաքրքիր դատական երաժշտական եթերաժամի խոստումով Բարև Մարտհաստո հաղորդաշարն է սկսում աշխատանքը։ Thank you Գառնանային փոփոխական եղանակն այնուամենայնիվ ավելի շատ արև է ապարգևում ձեր հոգիներին։ Ձեր ընտանիքը լավ ընկերներն ու սիրելի աշխատանքն է նաև գրավական երջանկության ու լավ դրամատրության։ Մեր ստեղծագործական խումբը մաղթում է բոլորիդ, որտեղ էլ որ մեզ լսեք, լինեք դրական հետքավորված ու յուրաքանչյուր մանրուքով ուրախանալ կարողացող։ Thank you Գևորգ Լառատ է։ Մեր առաջին հյուրը Արցախի Պետական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժություն ֆակուլտետի նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Մասնակցությունը շատ լուրջ է վերաբերվում եւ թեկուզ խոստովանում է, որ այն հերթերից չէ, պատրաստական է հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու դառնալ լավ մասնագետ։ Լսենք Մարիամ Աղաբաբյանի հետ մեր զրույցը։ Thank you. Մասնակցությունս ընտրել եմ այն հիմքով, որ երևի ունեցել եմ շատ, այսպես ասած, իդեալական մոդելներ մանկավարժի, ինչպիսին էր օրինակ դասվարս, դասճարակս։ Նրանք իմ համար շատ հետաքրքիր եւ կայացած անձնավորություն էին, եւ հենց դա է հանդիսացել հիմքը, որ ես ընտրել եմ մանկավարժի հոգեբանի մասնագիտությունը։ Այսինքն այն երջանիկներից եք երևի, ով մանկուց է ընտրել մասնագիտությունը։ Այո, մանկուց ես երևի բոլոր աղջիկների նման, այսպես ասած, երբ խաղում էի խաղալիքներից հետ, դնում էինք եւ դա հաստավանդում էինք որպես մանկավարժ ներկայանում, փորձն էի տալիս նրանց եւ շատ հետաքրքիր էր իրականում եւ ինչպես ասում են, երեւի մանկավարժ ոչ թե դառնում են, այլ ծնվում են։ Սովորելու տարիներ շուտով կավարտեք արդեն կարելի է ամփոփել ինչ որտը։ Ստացաք այնինչ ակնկալում էիք։ Իրականում շատ հետաքրքիր էր ուսանողական տարիները եւ այն պրակտիկան, որ մենք գնացել էինք մանկապարտեզ, դպրոց, նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ էինք աշխատում, իրականում շատ հետաքրքիր էր եւ սպասումները, որոնք ունեինք, նույնիսկ ավելին արդարացանք, համ մենք սպասում ենք, որ ինչ որ հետաքրքիր պետք է լինի երեխա երեխաների հետ պետք է զբաղվենք, բայց իրականում ավելին էր դա, այսինքն այն սերը, այն ջերմությունը, որը դու տալիս ես եւ ստանում ես երեխաներից, դա ավելին է եւ շատ հետաքրքիր է իրականում։ Երեխաների հետ աշխատող բոլոր մեծերն են դա շեշտում, որ ինչքան դրական էմոցիա, էներգիա տալիս ես, ինչքան ջերմություն որ տալիս ես, երևի տասնապատիկը ստանում ես երեխաներից Իսկ թեորիան սովորելու ու պրակտիկան համապատասխանում էին իրար։ Այնինչ թեորիապես գիտեիք, որոշակի պատրաստված գնացել եք, ասենք, մանկապարտեզ, բայց իրականում արդեն ըստ իրավիճակի համապատասխանեց ձեր գիտելիքները եւ այդ իրավիճակը, թե պետք է տեղում ադապտացվեիք։ Իրականում գիտելիքները նույնպես մեծ ներդրում ունեն այդ հաղորդակցման ընթացքում, որովհետև կան երեխաներ, որոնց հետ շփելը ավելի դժվար է, ավելի դժվար են կոնտակտի գնում եւ այն գիտելիքները, որոնք մենք ունեին, այսինքն ինչպես մոդելալ, ինչպես խոսել նրանց հետ, ինչ հարցերով կարող ենք սկսել թեման, դա իրականում շատ է օգնել եւ այո, այդ տեսական գիտելիքներն էլ մեծ հաջողության սկիզբ են կարելի ասել եւ իրոք անհրաժեշտ են, բայց միևնույն է տեղում, ասենք ամեն երեխա յուրահատուկ է եւ շատ հետաքրքիր ինքնին, պետք է ամեն մեկի հետ գտնես իր հետաքրքրությունները տանող ճանապարհը, իր հետ խոսելու, իր հետ շփվելու մեթոդները։ Ամեն մեկը իր անհատական մոտեցումը այնուամենայնիվ ոչ ոք չի բացառում, կարևոր է շատ։ Եվ նախադպրոցական տարիքը, որը ելի դժվարություններ ունի, եսի կայացում, երբեմն միջավայրի կողքինի հետ չշփվելու, այդ բա լինում են, չէ, երեխաներ տարբեր են, ասենք, կան շփվող, կան ներամփոփ երեխաներ, good մոտեցումն էլ է տարբեր։ Այո, իհարկե, մինչև երևի 6-7 տարեկանը երեխայի կայացման, այսինքն որպես անձի այդ եսի կայացման տարիքն է, երբ նաև ձևավորվում է արժեքային համակարգը, որը շատ կարևոր է, եւ շատ կարևորում է մանկավարժի մասնագիտությունը հենց այդ առումով, որ երեխային պետք է ճիշտ ուղղորդել եւ ճիշտ ճանապարհով տանել, այսինքն այն բարոյական արժեքները, որը պետք է ձևավորել, երեխայի մոտ ձևավորել վստահություն, հարգանք, սեր, դա շատ կարևոր է եւ մանկավարժի գործը իրական շատ դժվար դժվար է, որովհետև ամեն մի երեխա մի յուրահատուկ կերպար է, որին պետք է ինքը քանդակի եւ ստեղծի։ Շատ մեծեր ասում են, որ իրենց մանկությունն ու ժամանակակից երեխաների մանկությունը շատ տարբեր է, այսինքն այն ժամանակ գուցե նույնիսկ ավելի միամիտ էին երեխաները, քան հիմա, այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, փոքր տարիքից հերախոսից եւ համակարգչից օգտվելու պահանջու կարողությունը կարելի է այսպես ասել, երբ երկու տարեկան երեխան կարողանում է համակարգչից օգտվել, դա ինչ որտեղ այնքան էլ նորմալ չէ եւ իրականում շուտ է մեծանում տեսակ։ Այո, իրականում երեխաները հիմա շատ տարբեր են եւ դա նորմալ է, որ սերնդափոխություն է կատարվում եւ ամեն նոր սերունդ ունի իր նոր պահանջները եւ նոր խնդիրները։ Իրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ մեծ դեր են խաղում այդ հարցում եւ երեխաները շատ ինֆորմացիա են ստանում եւ շատ ժամանակ նույնիսկ նրանք չեն կարողանում տարբերել ճիշտը եւ սխալը։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է մեծահասակի դերը, որ เป զի կարողանա ճիշտ ուղղորդել երեխային եւ տալ այն ինֆորմացիան ինֆորմացիան համապատասխան, որը երեխային իրոք կօգնի զարգացման այդ ընթացքում եւ անհրաժեշտ է իրոք։ Ծնողներին էլ հաճախ ինֆորմացիան օգնում է, ասենք համացանցը օգնում է, թեկուզ էլեմենտար երեխայի հետ նստել նկարել, ինչպես սովորեցնում են մեծերին, ասենք, նկարել, ինչպես երեխայի հետ նկարել, ու շատ-շատ տեղեկատվություն, ինչպես շփվել, ինչ անել, որ հիվանդության ժամանակ ինչ է անհրաժեշտ եւ այլն։ Բայց կա եւս հակասող մի բան, որ առաջներում, երբ չկար այդքան ինֆորմացիա, վերնունը մեր հայրիկները բավականին հաջողությամբ պահել են, մեծացրել են։ Ժամանակակից ծնողներն էլ երևի տարբեր են դրա համար, տարբերվում են դրա համար, երեխաներն էլ մի քիչ ուրիշ են, իրենց յուրահատուկ պահանջներով, մի քիչ շուտ մեծացող, այդ մանկությունից շուտ կտրվող, ինչը այնքան էլ լավ չէ երևի։ Հիմա երեխաները շատ ավելի ինքնավստահ են եւ դա կապված է նրա հետ, որ երեխաները շատ ավելի ազատ են իրենց գործունեության մեջ եւ այն ինֆորմացիան, որոնք նրանք ստանում են, նրանք կարողանում են կիրառել իրենց խաղալիքներով։ Հիմա շատ մեծ է խաղալիքների ընտրանին, բայց կարեւոր է, որ երեխայի եւ ծնողի մեջ լինի այդ հուզական կապը եւ իրական շփումը։ Եթե նույնիսկ մայրիկները փորձում են ստանալ համացանցից այդ տեղեկությունը, հիմա նրանք այսպես ասած ասած վստահում են համացանցին եւ գիտեն, որ այնտեղ կան հետաքրքիր նյութեր։ Բայց չէ որ մայրը ունի մայրական բնազդը, որը ամեն մոր թելադրում է թե ինչպես վարվի իր երեխայի հետ եւ երեխայի հետաքրքրությունները, հաճույքները, ցանկությունները կարողանում է բավարարել։ Այսինքն երեխան եւ մոր համագործակցության ընթացքում իրական բացահայտվում է երեխայի իր հատկությունները եւ ընդունակությունները եւ մայրը կարողանում է հասկանալ երեխային նույնիսկ այն փոքրիկ շարժումներով, այսպես ասած, մնաց դաբար են ազգում այդ ամեն միայնա։ Մարիամ, հոգեբանությունը մեզանում դեռ ոչ այնքան շատ ընդունվող մասնագիտություն է կարելի է ասել, ասենք այդ մշակույթը հոգեբանի այցելելու դեռ մի քիչ հետ է մնում կարելի է ասել։ Ինչ է կարծում, ասենք հետագայում, որ արդեն սկսեք աշխատել, դուք կոնկրետ ինչպես կհաղթահարեք այդ պատնեշը ու ընդհանրապես ինչ պետք է արվի դրա համար։ Ընդհանրապես հոգեբանի մասնագիտությունը չի ընդունվում այնքան պատճառով, որ հիմնականում նրանք տեղեկացված չեն։ Ժողովուրդը տեղեկացված չէ ինչ է անում իրականում հոկեբանը, ինչի համար է նա զրուցում, ինչ նպատակներ ունի եւ ինչ խնդիրներ ունի։ Եվ իրականում հոկեբանը աշխատում է հենց նորմալ հոկեական առողջ մարդու հետ, որը ունի որոշակի խնդիրներ։ Այսինքն բոլորս էլ որոշ ժամանակահատվածում ունենում ենք խնդիրներ եւ կիսվելու կարիքը, որը օրինակ շատ մարդիկ երբ խոսում ես, ասում են ես հարևան ունեմ, ընկերուհի ունեմ, որը իրականում ինձ օգնում է եւ ես խնդիր չունեմ ընդհանրապես։ Բայց չէ որ կան խնդիրներ, որոնք ընկերուհին նույնիսկ կամ հարևանը չես կարող նրա հետ կիսվել կամ չի կարող քեզ հասկանալ այնպես ինչպես պետք է։ Նայած խնդրի լրջությանը իրականում հնարավոր է որ այդ հարևանի կամ ընկերու հետ կիսվելով էլ խնդիրը որոշակի լուծում ստանա եւ չհասնի հոգեբանի բայց զուտ այն վերաբերմունքը, որ հոգեբանի մոտ գնալը դա ինչ որ սարսափելի բան չէ, բարդադիր չի մարդը կանգնած լինի հոգեկան աղետի շեմին, որ գնա հոգեբանի մոտ։ Իրականում դա առօրյա նորմալ երևույթը։ Եթե գնում են բժշկի, ասենք 6 ամիսը մեկ ստուգվելու համար, ես մեծ ցանկություն ունեմ ուղակի, մեծ նպատակ, որպեսզի Ղարաբաղում էլ այդ մշակույթը ձևավորվի, որ ասենք ամիսը մեկ գոնե հոգեբանին այցելել եւ որոշակի խնդիրներ, որոնք իրոք չեն հասել աղետալի վիճակի, կարող ենք ավելի թեթև ստադիաներում լուծել այդ խնդիրները եւ թեկուս փոքրիկ կոնֆլիկտները, որոնք կան մեր ընտանիքներում, բոլորիս ընտանիքներում էլ երևի կան փոքրիկ կոնֆլիկտներ, որոնք գնալով տարով ավելի է բարթանում եւ պետք է ճիշտ ժամանակին կանխել դա։ Մարիամ, այլ ինչ կուզեիք զուտ ձեր մասնագիտության հետ կապված։ Արցախում թեկուզ, թեկուզ հայկական միջավայրում Իմ մասնագիտության երևի շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը ընդունի դա, իսկ դա երևի կախված է հենց հոկեբանից։ Հոկեբանները պետք է ճիշտ ներկայացնեն այս մասնագիտությունը եւ հոկեբանությունը իրական շատ դժվար ու շատ բարդ գիտություն է եւ ոչ բոլորն են դիրապետում դրան, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մասնագետը սիրի իր մասնագիտությունը, քանի որ կայանալու այդ ուղի ճանապարհը շատ բարդ է եւ շատ դժվարություններ ունի։ Դրա համար սերը երևի միայն կարող է տանել մասնագիտության կատարի արյալ դիրապետմանը եւ իրականում պետք է մարդ ունենա սեր, հարգանք եւ երևի իմաստություն, որպեսզի կարողանա լինել կատարյալ մասնագետ եւ մնացած մարդկանց հասանելի ձևով բացատրի, թե ինչ է իրականում հոկեբանը անում եւ ինչ նպատակներ ունի ու ինչ խնդիրներ ունի։ Իրականում շատ դժվար է հոկեբանն ինքը պետք է այնքան ամուր ու համբերատար լինի, այնքան ամուր նյարդեր ունենա, որպեսզի ուրիշների խնդիրները լսի ու ինչ որ լուծման ուղիներ առ առաջարկի։ Շատ մարդիկ ընդհանրապես ունեն որոշակի խնդիրներ, որոնց չեն կարողանում լուծում տալ, բայց հոգեբանի աշխատանքը այստեղ կայանում է ոչ թե նրանով, որ կարողանա ինչ-որ ուղություն տալ, կարևոր է, որպեսզի այցելուի հետ աշխատանքում մոբիլիզացնել հենց այցելուի ուժերը, այսինքն որպեսզի այցելուն կարողանա հաղթահարել այդ խնդիրները, այդ դժվարությունները։ Այստեղ հոգեբանի գործը կայանում է նրանում, որպեսզի կարողանա ճիշտ ուղղորդել նրան, որպեսզի նա հասկանա իր խնդրի էությունը եւ եթե մարդ հասկանում է իր խնդրի էությունը եւ հասկանում է որ դա իրոք հնարավոր է հաղթահարել արդեն մարդ ինքն է կարողանում հաղթահարել դա եւ շատ մարդիկ հիմնականում ունեն հենց լսվելու կարիք լսված լինելու կարիք ունեն շատ մարդիկ եւ արտահայտվելու զգալու, որ իրեն իրականում պարզապես չեն լսում, այլ հասկանում են։ Դա շատ հա, կարևոր է։ Շատ կարևոր է հա, հասկացված լինելու եւ լսված լինելու կարիք ունեն։ Շնորհակալություն հաջելու հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություններ ձեզ եւ որ մի օր արդեն որպես կայացած մասնագետի հանդիպենք ու նույն գոհունակությամբ խոսեք ձեր մասնագիտության մասին։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրա համար, որ անդրադարձակ հենց հոգեբանությանը, մանկավարժությանը, որ որոնք իրոք շատ կարևոր են եւ մեր հասարակության մեջ պետք է ձևավորվի այն հարգանքը, այն սերը այդ մասնագիտությունների հանդեպ, որովհետեւ դրանք սկիզբն են ամեն ինչի եւ յուրաքանչյուր երեխայի կյանքում հենց առաջի տարիներն են ձևավորվում մարդը, անձը եւ շատ կարևորում եմ այդ մասնագիտությունը, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Նաեւ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար, ձեզ հաջողություն ու նորանոր նպատակների իրականացում։ Շնորհակալություն։ անդադար ենք հայտարարում. Մնացեք մեզ հետ։ Տես նորից գիշեր է, ես քեզ հիշել եմ, քո աչքերը, քո հայացքը, քո շփիտը այնին, շուրթերից նորից գարումն է, եւ արևը քեզ շոյում է, բայց չկաս ինձնից, հերու ես քեզ երկում եմ կրկին, իմ արե, իմ լուսին, ասվերն է պատմում քո մասին, եթարի, ինձ մոտ կրկին, ետ բերին ձորերը իմ Ես սպասում եմ անամբեր քո այցին Ես գիտեմ սիրում ես աչքերը տայն ասում են ինձ խապել դու անկարող ես իմ մեկ հոգի ժամանակն անցնում է օրը վերջանում է բայց չկաս ինձնից ներու ես քեզ երկում եմ կրկին իմ արե իմ լուսին Ասխերն են պատմում քո մասին Եթարի ինձ մոտ կրկի Եթ բերին զորերը իմ Եթ բերին զորերը իմ կրկին Ետ բերին ձորերը իմ Ետ բերին ձորերը իմ Թատրոնն այսօր հյուրառատ է։ Այսօր հյուրընկալել ենք նաև Արցախի սպորտային туриզմի ֆեդերացիայի անդամ մի շարք երիտասարդների, ովքեր կազմակերպվող արշավների ու ճամբարների ընթացքում իրենց իսկ խոստովանությամբ ոչ միայն երկիրը ճանաչելու հնարավորություն են ունենում, այլ նաև որպես անձ աճելու եւ նոր ընկերներ ձեռք բերելու։ Ես Այան Ադոնա, սովորում եմ Սայեդ Նովայանվան երաժշտական քոլեջում, առաջի կուրս, երաժշտական տեսություն բաժնում։ Հաճախում եմ տուրիզմ արդեն 3 տարի, տարբեր արշավների մասնակցում եմ, նաև հաճախում ենք ճամբար։ Հետաքրքրությունը ինչպես առաջացավ ընդհանրապես արշավների, ճամբարների եւ առասարակ բնության գրկում ավելի շատ լինելու հանդեպ։ Ապրելով Արցախում կան վայրեր, որոնք մենք ծանոթ չենք, եւ հետաքրքրություն առաջացավ ծանոթանալու այդ վայրերին եւ Սպորտային туриզմի ֆեդերացիայի շնորհիվ մենք հնարավորություն ունեցանք ծանոթանալու այդ վայրերին։ Սողոմոնյան Ռայիսա սովորում եմ ԱՌՊՀ-ում, հաճախում եմ Սպորտային туриզմի ֆեդերացիա արդեն 3 տարի։ Ես անդամ դարձա պատահաբար ընկերուհիս առաջարկեց, որպեսզի գնանք առաջին Վարշավին, ինչ շատ դուր եկավ, դրանից հետո սկսեցի շարունակել Համբարձում եմ Ստեփան, սովորում եմ 11-րդ դպրոցում, 11-րդ դասարանում։ 3 տարի է հաճախում եմ ֆեդերացիան, նույնպես պատահաբար եմ այնտեղ հայտնվել ճամփարի միջոցով։ Ես Սուլեյմանյան Ավետիկն եմ, սովորում եմ Ստեփանակերտի բժշկական կոլեջում 4 ռազմաբուժական կուրսում։ Նույնպես հաջողվում եմ սպորտային туриզմի ֆեդերացիա, այնտեղ ես եմ հայտնել պատահաբար, ընկերս առաջարկել գնանք Արշավ։ Գնալուց հետո տպավորությունները շատ լավն էին, որոշեցի շարունակեմ հաճախել Արշավներին, ծանոթանալ մեր երկրի տեսարժան վայրերի հետ։ Սիրելի երիտասարդներ, նախ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ կցանկանայի այսպիսի հարց ուղղել, ողջ է որ արշավ գնալ, երկար քայլել կամ գիշերակացով մնալ ճամփարում կամ ընդհանրապես ոչ միայն լինել բնության գրկում, այլ որոշակի աշխատանք կատարել, ոչ բոլորն են կարող։ Երևի սկզբից ինքներդ էլ չգիտեիք, որ ի վիճակի եք երկար քայլել, ինչ որ դժվարություններ հաղթահարել եւ ինչ որ նախապատրաստական փուլ ենթադրում եմ, որ անցել եք։ Այո, սկզբից մենք բանցել ենք նախապատրաստական փուլ։ Մեզ ծանոթացրել են այն իրերին, այն բարագաներին, որոնք մեզ պետք են գալու արշավների ժամանակ, նաև թե ինչպես պետք է դասավորել ուսապարկը, որ เป զի մեզ համար դժվար չլինի այն կրել մեր մեջքի համար, քայլելու ձևը ինչպես պետք է լինի, մեր պահելաձևը, ամեն մանրուքի վրա ուշադրություն էին դարձնում։ Ենթադրելի է, որ մեծ պատասխանատվություն է առաջին հերթին ինքներդ ձեր հանդեպ, հետո ձեր կողքինի ի վերջ ինչով խմբով եք գնում ինչ որտեղ եւ պատասխանատու եք յուրաքանչյուրը նաեւ կողքինի հանդեպ եւ արտառոց դեպքերից էլ ապահովագրված չեք ի վերջո ինչքան էլ որ պատրաստվեք հնարավոր է չէ ինչ որ արտակարգ իրավիճակ լինի պատրաստ եք հոգեբանորեն նաև տարբեր զրույցների միջոցով, նաև պրակտիկ։ Այո, քանի որ մենք միասին ենք, մենք ամեն տեղից էլ դուրս կգանք։ Մեկը մյուսից աջակցում ենք ամեն հարցում, եւ մենք գիտենք, որ մեկի հետ ինչ որ բան պատահի, վատանա, ամբողջ խմբով պետք է մնանք հետը, պետք է օգնենք եւ առաջարվենք միասին։ Դուք ինչ կասեք, տղաներ։ Մենք միշտ միասին ենք, իրար աջակցում ենք։ Երևի տղաների վրա ավելի մեծ պատասխանատվություն կա։ Այո, եթե աղջիկները հոգնում են, մենք իրենց բարոսակները վերցնում, հոգնում ենք։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը տարբեր մասնագիտություններ ունի, ինձ թվում է դա նույնպես օգնում է արշավների ժամանակ։ Ինչքանով եք կիրառում ձեր մասնագիտությունները։ Ես ունեմ բժշկական կրթություն, ամեն հարցն փորձում եմ օգնել որտեղ անհրաժեշտ է այդ օգնությունը ցուցաբերել հաշվենք գնացել եք արշավի գիշերակացով եւ առավոտը դիմավորում եք անտառում ինչ որտեղ ինչպես է սկսվում օրը տղաներով փայտ են խաղակում վառում են կրակը աղջիկները նախաճաշն են պատրաստում նախաճաշում ենք ու շարժվեց այդ յուրաքանչյուրը իր համար այդ տարիների ընթացքում հասկացել է ինչ որ ամենակարևոր բան, որը անհրաժեշտ է արշավների ժամանակ։ Անհրաժեշտ է մենք մեկս մյուսի կողքին ամեն փորձությունները անցնել միասին, եթե լինենք միասին, ապա մենք ամեն ինչ կարողանանք։ Կարևորը որ ամեն ինչ համախմբված լինի։ Եվ ասում են, որ մարդկանց հեշտ է ճանաչել նման ոչ սովորական, այսպես ասենք, իրավիճակներում ճանապարհ գնալիս եւ ոչ ստանդարտ իրավիճակներում։ Դուք համաձայն եք ասվածի հետ։ Այո, համաձայն եմ, քանի որ արշավների ժամանակ ամեն մեկս ճանաչում եք դիմացինին, նեղ դրության ժամանակ, երբ օգնության են հասնում կամ ձեռք են մեկնում, Եվ իրականում կամ ամուր ընկերություն է ստեղծվում, երևի կամ պարզապես սկսում եք ճանաչել մարդկանց։ Յուրաքանչյուրը ինչ վայրերից է ավելի շատ տպավորվել կամ երևի ունեք սիրելի վայր, որտեղ գնացել եք եւ համեմատաբար ավելի շատ եք տպավորվել։ Դա հադրուցի շրջանում դիզափայտ լեռան վրա գտնվող մատուրն է։ Ես ամեն տարի հաճախում եմ այնտեղ իմ ընկերների հետ եւ շատ տպավորված եմ այդ վայրից։ Ես օրտոնով Ֆեդերացիայի հնարավորություններից կարողացա հաճախել Կաչաղակաբերդ, որտեղ շատ էի ցանկանում լինել եւ ճամփարի օգնությամբ ես բացացա Կաչաղակաբերդ։ Ֆեդերացիայի օգնությամբ մենք հասանք մինչև Մեյդան, այնտեղ ավելի գեղեցիկ է գիշերը, այնտեղ շատ գեղեցիկ աստղեր կան, դա շատ տպավորվեց մոտ։ Ալոնա, իմը տպավորվել է 40 կույսերի լեր, երբ հաճախել ենք այնտեղ։ Ճիշտ է, դժվարություն է եղել են, քանի որ դժվար հասանելի սար էր, բայց միևնույն է հասնելով այնտեղ, տեսնելով այն հրաշքը, մենք մոռացանք այն դժվարությունների մասին, ինչ անցել ենք։ Իրականում ավելի թանկ են այն հուշերը, որոնք կապված են դժվար հասանելի վայրերի հետ, երբ հետ ես նայում այդ տարապանքը ես տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ նպատակին հասնելու այդ կամքը Երբ հասնում ես նպատակիդ, արդեն այն ինչ դժվարություն անցել ես, չի երևում այդ գեղեցկության կողքին։ Իրականում երևի համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում, որ բնավորություն է ձևավորում ինչ որտեղ այդ բնության հետ կապված լինելու, այդ դժվարությունները հաղթարելու այդ արվեստը, այնպես կարելի ասել, իրականում ձեր մեջ յուրաքանչյուրի մեջ որպես մարդու ինչ որ բան փոխում է։ Փոխում է կամքի ուժը, բնավորությունը ավելի ընկերասեր է դարձնում մարդկանցին։ Տղաներ, ձեր մեջ ինչն է փոխվել։ Գուցե ավելի խիզախ եք դարձել, ավելի համարձակ։ Ավելի հանդամ Իդեպ երևի հատկապես աղջիկներին ինձ թվում է դժվարությամբ են բաց թողնում, եթե գիտեն, որ գիշերակացով են գնալու աշրավիր։ Այդ խնդիրները հետաքրքիր է տանը ինչպես է հաղթահարում։ Թե արդեն հաղթահարել եք։ Արդեն հաղթահարել ենք, շատ դժվար բայց հաղթահարել ենք։ Ինչպես է հաջողվել։ Նրանք տեսել են, թե ինչպես ենք մենք հիացած այդ ամենով, որ դա մեզ շատ դուր է գալիս, ինչպես ամեն ծնող երեխայի համար ավելի լավն է։ Աննա, դու ինչ կասես։ Ինչն է քեզ օգնել այդ խնդիրը հաղթարել։ Երևի այն հաճույքը, ինչ ստանում ենք մենք այդտեղ հաճախելով։ Եվ գուցե այն փոփոխությունները, որոնք զգում են, չէ՞, ծնողները։ Այո, մեր բնավորության մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ, այդ իսկ պատճառով թույլ են տալիս։ Ինչպես նաև մեր կազմակերպիչների հետ ծանոթ լինելով, նրանք գիտեն թե ովքեր են, ինչ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում։ Դուք ինչ կասեք, տղաներ։ Փոփոխություն կացել եք ձեր մեջ։ Այո, այո կարողանում ենք ինտերնետից կտրվել եւ հիանալ մեր բնությունով, աննկարագրելի տպավորություններով ստանում Որպես ամփոփում, ինչ հնարավորություններ կցանկանայիք, ասենք, ձեր նման երիտասարդների համար կամ ինչ կասեիք նրանց, ովքեր գուցե եւ չգիտեին, որ Արցախում կան նման հնարավորություններ մեր բնության հրաշքներին ծանոթանալու։ Որպեսզի գան ծանոթանան մեզ հետ, գոնե մեկ անգամ ճամփար կամ արշավի գան, տեսնեն այդ ամենը։ Եթե դուր կգա, կհաճախեմ։ Չեմ կասկածում, որ դուր կգա ցանկացողներին հրավիրում ենք մասնակցել մեզ հետ արշավներին, ճամփարին, խոստանում ենք լավ տպավորություններով, կվերադառնալ տուն, կվերադառնալ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր Սպորտային туриզմի ֆեդերացիայի կազմակերպիչներին այդպիսի հնարավորություն տրամադրելու համար։ Դա շատ մեծ հնարավորություն է մեզ համար ճանաչանալու մեր հայրենիքի ոչ միայն տեսարժան վայրերի, այլ նաև շատ հերու դժվար հասանելի վայրերի հետ, որտեղ հասնելով Գուցե ավելի են գնահատում այն ինչ գնահատում այն ինչ ունենք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ անվտանգ արշավներ եմ մաղթում եւ որ ելի շատ բացահայտումներ կատարեք մեր դեռնաշխարհում։ Ձեզ շնորհակալություն։ Բնակիչ տարեկան ուտում է 225 կիլոգրամ կարտոֆիլ։ Ամենից շատ շաքար օգտագործում են Կոստարիկայի բնակիչները։ Յուրաքանչյուր շնչին տարեկան բաժին է ընկնում 60 կիլոգրամ շաքար։ Ամենից շատ միս օգտագործում են Նոր Զելանդացիները։ Յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան բաժին է ընկնում 117 կիլոգրամ միս։ Ամենից շատ գարեջուր խմում են չեխերը՝ 126 լիտր, ահա նրանց տարեկան չափաբաժինը։ Ալկոհոլի մեծ բաժինն ընկնում է հարավային Աֆրիկայի սպիտակամորթներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը տարեկան խմում է 8.2 լիտր մաքուր սպիրտ։ Ամենից շատ կոնֆետերեն են ուտում անգլիացիները։ Տարեկան 14.1 կիլոգրամ է բաժին ընկնում յուրաքանչյուրին։ ամենից շատ օգտագործում են շվեդները։ Ամեն մի շվեդի տարեկան բաժին է ընկնում 12 կիլոգրամ սուրճ։ Ամենաճշգրիտ մեխանիկական ժամացույցը պատրաստվել է 1955 թվականին Կոպենհագենի քաղաքապետարանի համար։ Ժամացույցի սխալը 300 տարում կարող է կազմել ընդամենը կես վայրկյան։ Հայաստանը սիրելու ընկերներ, ամենամեծ զենքը հավատն է սեփական ուժերի հանդեպ, նույնիսկ եթե ձեզ չի հավատում ողջ աշխարհը։ Ձեզ հետ էին Դանասրահում Անահիտ Մուսոյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք։ Thank you